الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alemlerin Rabbi olan Allah həmd olsun. Onun sonuncu Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə, onun ailəsinə, sahabələrinə və qiyamət gününəcən onun ardınca gözəl şəkildə gedənlərə Allahın salamı olsun. Allah subhanət hala bizim ümmətə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümməti olaraq orucu əmr edir, oruç tutmağı. Və əlhəmdülillah Allah subhanət hala əmrinə uyaraq bugün müsəlmanlar Allah subhanət hala itaat eləyərək oruç tuturlar. Çünki Allah subhanət hala Quran-ı kərimdə öz şərəfli kitabında möminlərə xitab olaraq deyir ki, ey iman edənlər, ey Allah subhanət hala layiqincə təslim olanlar, kutibə aleykumusiyən. Oruç tutmaq sizə vacib oldu. Oruç tutmaq sizə vacib oldu. Kəmə kutibə aləllezine min qablikum. Necə ki, bu ibadət, bu adət sizdən əvvəlki möminlərə vacib olmuşdur. Və Allah subhanət bizə bildirir ki, bu sənə çətin gəlməsin, məşəqqətli görünməsin. Çünki bu səndən əvvəlki möminlərin də adətidir, oruç tutmaq. Onların adəti də Allah subhanət təslim olub, ibadət eləmək, əmirlərinə doğru düzgün taatləmək olur. Və burada bir yüngüllük var. Biləndə ki, əlhamdülillah, səndən öncəki möminlər də sənin itayət və ibadət elədiyin kimi eləyiblər. Bu adət üzərində sən onlara tabi olursan, başqasına tabi olmursan, o zaman insan üçün ibadətlər yüngülləşir, asanlaşır. Sizdən əvvəlkilərə vacib oldu. Və Allah subhanət Allah ayənin sonunda əsas, orucun, məqsədin bəyan edir ki, əsas oruç tutmaqda məqsəd insanın qarnının az qalması deyil. Əsas məqsəd ciyərinin susuz qalması deyil. Çünki oruç tutmaqda Allah subhantalanın yalnız bunlar məqsəd olsaydı, bu hikmətsizlik olar. Və Allah subhantala bütün nöqsanlardan uzaqdır. Allah subhantala hikmətlilərin hikmətlisidir. Hökum qoyanların ən ədalətlisidir və ən üstünüdür. Onun üçün Allah subhantala buyurdu ki, Ola bilsin ki, siz pisliklərdən çəkinəsiniz. Əsas məqsəd oldu ki, oruç tutacaqsansa, yalnız qarnın az olsun deyə oruç tutmayasan. Çünki Allah şübhantalanın insanların qarnının ac olmasına, diğerinin susuz olmasına ehtiyacı yoxdur. Əgər günahları tərk eləməyəcəklərsə. İnsanlar əgər gözlərinin xainliyini tərk eləməyəcəklərsə, qarınlarının aclığı onlara fayda verməyəcək. Onlara yalnız aclığı və susuzluqları qalacaq bir ay ərzində. Vallahi Allah spontanına ehtiyac yoxdur. Çünki səni digər aylarda da yedizdirən, sizdirən, aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Allah yedizdirir səni. Lakin səndən istədi ki, bir ay ərzində əgər Allah spontanına sən Rəbb kimi, ilah kimi, məbud kimi qabil edirsənsə, çəkinginə Allah sənə halal əbçilərin haram edir. Lakin bu haramların içərisində ən əsas məqsəd dilvün yalandan çəkinməsi, qeybətdən çəkinməsi, böhtandan çəkinməsi, gözün xəyanətdən çəkinməsi, qəlbin küfürdən, şirkdən, bidətdən uzaq olması, əllərin halaldan başqasına uzanmaması, ayaqların doğru yoldan başqasına getməməsi, Allahın bizdən istədiyi əsl məqsəd budur. Çünki Allah subhantala səni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətini bax, intisab olunduğun ada bax, fikir ver. Sən çağırılanda kimin adı ilə çağırılırsan? Ey Muhammed ümməti deyilir sənə. Ey Muhammed ümməti. Allahın salamı və salatı ona, ailəsinə və sahabələrinə olsun. Sən ən şərəfli adla çağırılırsan. Ən şərəfli adla başı qaldırırsan. Onun üçün baxmalısan və Allah subhanətələ sənə bildirib, sən kimsən? Sənə bəyan edib, sən kimsən? İnsanlar ki, görürsən, ölkələr ki, görürsən, sayırsan, xəritələrinə baxırsan, dillərin eşidirsən, Allah subhanahu buyurdu ki, kuntum xeyra ummetin uxricət linnəs. Siz o insanlar içərisindən çıxardılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Çünki Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümməti. Kuntum xeyra ümmət. Ən xeyirli və ən şərəfli ümmət sizsiniz. Bilirsənmi niyə? Tə'muruna bil ma'ruf çünki sən yaxşılığa çağıracaqsan. Və tənhavuna anil munkar və pislikdən çəkindirəcəksən, o zaman sən xeyirli olacaqsan. Və sonra Allah subhanət hala əsli və özəyi qeyd edir. Sənə yaxşılığı əmr etdikdən sonra və pislikdən çəkindirmək, çəkindirməli olduğu bəyan edəndən sonra deyir ki, وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Əsl, özəl, hansı ki, bütün xeyirlər və bütün əmirlər, sizliklərdən çəkindirməklər hamısı buna bağlıdır. Və tu'minunə billah. Və siz onun üçün yaxşılıq əmr edirsiniz ki, onun üçün pislikdən çəkindirirsiniz ki, siz həqiqətən də Allaha iman edirsiniz. Və tu'minunə billah. Siz Allaha iman edirsiniz. Sizin etdiyiniz o iman sizi məcbur edir ki, sizə deyir ki, sizə buyurur ki, sizə əmr edir ki, yaxşılığa əmr elə pislikdən çəkindir, onun üçün ən xeyirli ümmət olacaqsan. Və başqa ayda Allah subhanətələ sənə buyurur, bəyan edir, deyir, və deyir ki, xeyirli ümmət olduğun insanların içərisindən çıxardılmış, o xeyirli ümmətin içərisində də bir dəstə olsun, bir toplum olsun, xeyrə çağıran. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ ummə Sizdən bir dəstə, bir toplum olsun. يَدْعُونَ ilə xeyr. O dəstə, o toplum, o cəmaat xeyrə çağırsın. yaxşılıqlar əmr etsin, pislikdən çəkindirsin. Allah subhantala insanın uğur tapmasını, nicat tapmasını, sonunda Allah subhantalanın rəhməti ilə cənnətə girməsini, xeyirlərə uğramasını buna bağlayır. Allah subhantala iman edəcəksən, yaxşılığa əmr edəcəksən, pislikdən çəkindirəcəksən, o zaman nicat tapanlardan olacaqsan. Başqa cür nicat tapmayacaqsan. Çünki Allah Subhanahu şəriətindən başqasına, Allah Subhanahu ibadətdən başqasına ibadətə, insana ibadətə, daşa ibadətə, hansısa bir məxluqa ibadətə çağırırsansa, xeyirlərdən olmayacaqsan və bu ümmətin ən xeyirlisindən sayılmayacaqsan. Allah Subhanahu bu ümmətə vacib elədi. Ümmət olaraq hər birimiz müsəlman olaraq dəvət eləməyi xeyrə dəvəti. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem əmirlərində, bəyanlarında səni layiqincə başa saldı, bildirdi və dedi ki, sizdən hər biriniz başlısınız. Hər biriniz başlısınız. Və hər biriniz öz əlində olanlardan sorumlusunuz. Sorşulacaqsan, evində olan uşağından sorşulacaqsan, evində olan atadan, anadan sorşulacaqsan və ata da oğlundan sorşulacaq hər bir kəs əlinin altında olan məsuliyyəti üzərinə düşənlərdən soruşulacaq. Görürsən, bəzən səhlənkarlıq olur. İnsan özü ibadət edir, namaz qılır, oruç tutur, pislikdən çəkinir. Lakin yanında olanlara, yörəsində olanlara, evində olanlara, qonşuda olanlara, kəndində, əhatəsində, məmləkətində olanlara, şəhərində, qəsəbəsində olanlara xeyri çatdırmır. Çatdırmayasansa, sən xeyirdə olmayasan, bil ki, bəladasan. Allah subhantala bil ki, əgər öyrənmirsən, çatdırmırsansa, sənə xeyir istənilməyib. Çünki Allah xeyirli ümmət saydı o kəsləri ki, onlar xeyrə çağıracaq. Onun üçün sən başlısan və soruşularsan. Allah subhantala evində görülüb yatdığı o uşağından soruşacaq səni. Nə üçün namaza qaldırmadın? Allah subhantala sənə namaz qılın əmrini demədimə? Allah subhantala sənə yakın kohum ekrabı korkuz demedi mi? Söylemedi mi sana? Bu ayeler Abu Bakra, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye, Talha'ya, Zübeyre mi ait idi? Allah onlardan razı olsun. Yoksa sen de bu ümmetten sayırsan sözü. Vallahi çek Kur'an-ı Kerim'de olan bütün müraciətlər sənə aid. E sen götürməlisən bu əmirləri. Bu qadağalardan uzak olmalısan. O zaman vallahi xeyirli olacaqsan, xeyirlərdə olacaqsan və Allah subhantala sana xeyirlər verəcək. şərlərdən uzaq olacaqsan. Lakin Allah subhantala dünya üzərində olan bütün insanların xeyirdən uzaq olduğunu deyir. Çünki Allah subhantala öz yaratdıqlarını daha gözəl bilir. Çünki Allah subhantala şərəfli kitabında bizə bildirəndə dedi ki, Ələ ya'ləmu mən xaləqa və huvəl-lətiful xabir Lütfkar və hər bir şeydən xəbərdar olduğu halda Allah öz yaratdığını bilməzmi? Kimsə deyirsə ki, yox, Allah bilməz və Allah ki, zalimdir, fasiqdir, mücrimdir, müşrikdir. Allah subhantallah daha gözəl bilir, sənə nə lazımdır? Hansı şeylərlə sən islah olacaqsan, hansı şeylərlə sabit olacaqsan, hansı şeylərlə xeyirdə olacaqsan. Onun üçün sənə xeyrə əmr eləməyi, yaxşılığa çağırmağı, pislikdən çəkindirməyi qoydu ki, xeyirdə olasan. Çünki Allah bilir, Başına insanlardan hər bir kəs evinə yeni bir əşya alanda, kompüter alanda, soyducu alanda, konsener alanda onun üzərində kitabça olur. Ayarlar kitabı. O aldığı şey necə regulyot verəcək? Onun ayarları olur. Onsuz ifadə elədiyi o əşyanı zay eləyəcək. Həlak eləyəcək. Düzgün istifadə eləməyəcək. Eləcə də sənə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümməti olaraq sənin ayarların var. Sənin regulyovda kitabın var. İdarəçilik kitabın var. Sənin başçılıq kitabın var. O kitab Allahın kitabı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətidir. Allah Rasulunun hədisləridir. Və sələfin, sahabənin, əhl-i sünnə vəl-cəmanın bu şeyləri Allah Rasulundan başa düşdükləri kimi başa düşməyindir. Ayarlar budur. Bundan başqa ayar qabil eləsən, həlaş olacaqsan. Xarab olacaqsan. Düzgün istifadə olunmayacaqsan. Çünki Allah subhantala səni başqa bir şey üçün yaratmadı. Əsil məqsəd sənin yaranmağında Allah subhantalanın heç kiminsə yaranmağına, olmasına, doğulmasına, böyüməsinə, yetişməsinə, qocalmasına ehtiyacı yoxdur. Vallahi ki, yoxdur. Çünki Allah subhantala hər şeydən ucaq və böyükdür. Və bil, Allah subhantala böyük, sən kiçiksən. Allahın ehtiyacı yox sənə. Allah varlı, sən kasıbsan. Allah üstün, sən rəzilsən. Allah ibadətə layiq olan, ası olunmağa layiq olmayandır. Rəbbimiz elə bir Rəbdir. İlahımız elə bir ilahdır. Məbudumuz elə bir məbud. Və Allah subhantala sənə məqsədin bildirir. Nə üçün yaradıb səni? Və öz şərəfli kitabında Əzzariyyət surəsinin 56-cı ayəsində deyib ki, uca Rəbbim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yarat. Əsil məqsəd budur. Vallahi dünyaya yemək üçün gəlməmsən. Vallahi dünyaya içmək üçün gəlməmsən. Gəzmək üçün gəlməmsən. Evlər tikmək üçün gəlməmsən. Ticarət etmək üçün gəlməmsən. Bunlar üçün gəlməlisən. Bunlar hamısı, hamısı, hər biri. Oğullar və uşaqlar, evlər və miliklər, ticarətlər, hamısı Allah s.ə.v. itaətə və ibadətə vasitə olmalıdır, vəsilə olmalıdır. Əgər vasitə döyülsə, bil ki, sənin üçün qiyamət günü peşmançılıq olacaq. Fayda verməyəcək. Övladlar fayda verməyəcək. Evlər, minilər fayda verməyəcək. Haram ticarət fayda verməyəcək. Çünki Allah üçün olmadı, Allahın buyurduğu şəkildə olmadı. Allahın istədiyi kimi olmadı. Onun çox hüsrana uğrayan bir ticarət, qazansız bir övlad, qazansız bir ticarət, sonunda da Allah subhantalanın azabı, qəzası. Çünki uca Rəbbim yerlərin və göyün ağası olan, göyləri üzərimizdə tavan edən, dənizləri qurmaz edən, dağları dikən Allah subhanahu wa ta'ala bizi yalnız ibadət üçün yaratır. Dedi ki, ibadət elə. Yalnız ibadət eləyəcəksən və bu ibadətə insanları çağıracaqsan, dəvət eləyəcəksən. Çünki Allah spontana Quran-ı Kerimdə şərəfli kitabında buyurdu ki, vəli asr, and olsun əsr çağına, Allah spontala yerlərin və göyün sahibi, patşahların patşahı, şəhənşah, məlikəl-mülük, and içir. Deyir ki, and olsun əsr çağına, and olsun əsrin vaxtına. Allah spontala and için. Çünki mühüm məsələlər gələcək. Vallahi Rəbbimiz hər bir sözü haq, dediyi sözlər sadiq, danışdığı sözlər ən hikmətli və ən qüdrətli sözlərdir. Lakin Allah and için, çünki mühüm məsələ gələcək. Allah spontala buyurur, vəl asr, and olsun əsr çağına, innəl insənə ləfi xusur. Həqiqətən, şübhəsiz ki, bütün insanlar xusran içindədir, azğınlıqdadır. Getdiyi yolu bilmirlər. İtaat elədiklərini bilmirlər. İbadət elədiklərini bilmirlər. Və Allah subhanətələ bildirir. Bu insanlardan, azğınlıqda olanlardan, küfürdə olanlardan istisnalar var. Və əlhəmdülillah. O istisnalar nədir və kimlərdir? Allah subhanələ deyir ki, şübhəsiz ki, bütün insanlar xüsrandadırlar və bildirir kimlər xüsranda deyil. Və buyurur sənə, İlləl-ləzînə əmənu O kəslər xüsranda deyirlər ki, onlar Allah subhanələ iman etdilər. Varlığına, rububiyyətinə, uluhiyyətinə, əsma və sifətinə, bütün əmr etdiklərinə iman edərdilər. Onlar xüsranda deyirlər. Və əminus salihət. Ondan sonra salih əməllər gördülər. Salih əməllər vacibdir. Çünki sən imanı subut eləməlisən. Mən Allaha inanıram, onun peyğəmbərlərinə inanıram demək bəs eləmir. Allah subhantala yalnız kifayətlənmədi. Desin ki, Süranda da o insanlar yalnız ondan başqa ki, onlar dedilər ki, biz iman elədik. Çünki iman yalnız dillə olmur. Yalnız dillə olmur. Dilinlə deyəcəksən, qəlbinlə təsdiq eləyəcəksən, əməldə göstərəcəksən. Onun üçün Allah Subhanahu buyurdu ki, "Və amilus salihə." İman varsa, o imandan salih əməllər doğmalıdır. Əmələ gəlməlidir. Baş qaldırmalıdır. Yoxsa sənin imanın yalançı imandır. Sən iddianda yalancısan, yalan deyirsən. Vallahi sən iman eləməmsən iman eləyən salih əməl eləyəcək. Yalandan deməsin ki, mən Allahı sevirəm. Çünki bizim üçün nur olan, hidayət olan Quran-ı Kerim bizə bildirir. O kəslər ki, iddia edirlər, mən Allahı sevirəm. Onlar ki, Allah subhantala bəla ayəsi indirib. İmtihan ayəsi indirib onlar üçün. Allah subhantala Quran-ı Kerimdə imtihan indirdi bu ayəni. O kəslər üçün ki, onlar deyirlər ki, mən Allahı sevirəm. Lakin əməl eləmirlər. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerimdə deyir ki: "Qul in kuntum tuhibbunallaha" De ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. De ki, ey Muhammed, söylə o kəslərə ki, o kəslər ki, iddia edirlər ki, biz Allahı sevirik. Qul de ki, in kuntum tuhibbunallaha. De ki, əgər siz həqiqətən də Allahı sevirsinizsə, Neyini yalandan dille deyin ki biz Allah'ı sevirik. Yok vallahi, kifayəti. De ki, eğer siz həqiqətən Allahı seversinizse, fəttəbi'uni, mənə tabi olun. Yani Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləmə tabi ol. Çünkü ondan üstün ve şerefli bir insan gelmiyor. Torpağa əq basmışların ən xeyirlisi Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləmdir. Və sən də şərəfləndin onun ümməti olmaqla. Və dedi ki, Allah subhantala, əgər iddiyyonda sadiqsənsə ki, sən Allahı sevirsən, o zaman tabi ol günah Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə. O zaman günahların bağışlanacaq. Allah subhantala günahlarından kötəcək. Yoxsa sən yalan deyirsən. Mən Allahı sevirəm, deyirsən namaz qıl. Bir namaz boş şey deyirsən. Ağzı bilmirəm. Deyirsən, oruç tut, şirk eləmə. Deyir, qəlbin təmiz olsun, bəs eləyəcək. Qəlbin təmizliyi əməllərlə bilinir. Bir kəs söyləyin ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin qəlbindən daha təmiz qəlbi var. Kimsə ola bilməz. Allah subhantala ona ölənə qədər ibadət eləməyə əmrəyir. Allah Rasulunun məgər qəlbi sirkin idi ki, o ölüncə ibadət elədi. Deməli, iddiada yalancı olan namaz qılmayıb, oruç tutmayıb, şirk eləyən, bidət eləyən və Allaha sevirəm deyənlərdir. Allah subhantama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, وَعْبُدُ رَبَّكَ Rəbbinə ibadət et o vaxta qədər ki, hətta yətiyəkəl yaqin. Sənə ölüm gələnə qədər, sonuncu nəfəsi verənə qədər, gözü sonuncu dəfə qırpana qədər, əlvin sonuncu qədər, dəfə qalxana qədər Allaha ibadət eləsin. Sona qədər. Yalan iddia. Və deyirsən, yaxşı əməllər elə. Deyir, mən yaxşı əməl eləyirəm. Soruşanda neynirsən? Deyir, oğurluq eləmirəm. Allahu akbar. Sanki oğurluq eləməli idi o. Sən onsuz bunu eləməməlisən. Onsuz da bunu eləməməlisən. Yaxud deyir ki, mən kiminsə toyğuna daş atmıram. Allahu akbar. Hansı planetdə görüşüb ki, soğuğa daş atasan? Nə kamaz maşını da ölçü, daş yükləsin, soyuqdur. Eldən, adətdən bildiyimiz odur ki, soğuğa dən atarlar, yem atarlar. Yalan iddia, yalan iddia. Soğuğa daş atmıram, uğurluq eləmirəm. Deyir, söhüş söymürəm ki. Sən söhüş söyməliydin ki, onsuz da eləməməlisən. Eləmədiyin şey səni yaxşı eləmir. Sənə əmr olunan şeyləri eləməyin səni yaxşı eləyəcək. Üstün eləyəcək. Onun üçün əməllər eləməlisən. Hə. Yalan iddialar, batil iddialar kiminsə gözündə, kiminsə allatma. Allah spontala buyurur, kimsə elə bilməsin ki, elə bilir, baxır, deyir, namazlan avamdır, alladadamdır. Lakin namazlanın Rəbbi var. İtaat elədiyi Rəbbi var, kömək istədiyi Rəbbi var. Allah bilir əsə. Və Allah subhanətələ bildirib bizə Quran-kərimdə, kitabında, şərəfli kitabında və deyir ki, يُخَادِعُونَ اللّٰهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar elə bilirlər ki, Allahı və iman edənləri alladırlar. Və Allah, Allah subhanətələ o kəslərin hər bir hərəkəti haqqında bizə xəbər verir. Bəziləri görsən bir-birin üçün deyiləyər səni görəndə, abuna bax deyər. Bəziləri göz vurar, Allah subhanətələ hamısı xəbər verir öz ailələrinə qaydanda deyərlər ki, biz belə elədik, filan kəslərə söz atdıq. Hələ yadunnu uləikə ənnuhum məbu'utun Onlar diriləcəklərini zənn etmirlərmi? Bilmir ki, diriləcək, kitablar açılacaq, sirlər üzə çıxacaq. Allah subhanahu wa ta'ala şərəfli kitabında bütün insanlara bəyan olaraq dedi ki, o günün haqq hesab gününü haqqında bizə xəbər verəndə söylədi ki, yevmə tubləs-sərair o gün bütün sirlər açılacaq. Allahu Ekber. Xain gözlərin xəyanəti üzə çıxacaq. Sinələrin gizlətdiyi üzə çıxacaq. Dillərin söylədiyi yalanlar üzə çıxacaq. Allahu Ekber. Onun üçün peşmançılıq günü o gün olacaq. Həsrət günü o gün olacaq. Gözlərin bərəlib hədəqəsindən çıxdığı gün o gün olacaq. Sinələrin ürəkdə pasladığı gün o gün olacaq. Çünki haqqı qabaqlarında haqq olaraq görəcəklər. Başqa çıxış yolunun olmadığını görəcəklər. Ya salih olacaqsan, ya fasik olacaqsan. Allah spontala Quran-ı kərimi vallahi oxu, başa düş, nə deyib sənə? Fasiqlə, mömin, günahkarla iman edən bir ola bilməz. Allah subhanahu bunu da bizə bəyənmədi. Xəbər verdi sənə. Əfəmən kənə müminən kəmən kənə fəsiqa Və sən sıxılma. Vallahi Allah subhanahu müjdələr deyir sənə. Kiminsə dilindən sıxılma, sözündən sıxılma, baxışından sıxılma, kiminsə qınağından qaçma. İbadətində ol, tovhidində ol, şirkdən uzaq ol. Müsəlman kimi yaşa, İslamla yaşa. Çünkü diğerlerinin hilələri sənə zərər vurmayacaq. Çünki Allah buyurdu ki, fərqi qoyan Allahdır. Allah buyurdu ki, əfəmən kənə müminən, kəmən kənə fəsiqa. Yoxsa mümin olan, iman eden fasikler kimidir mi? İman edənlə fasik birdir mi? Allah subhanahu wa ta'ala soruşur. Ağlı olan cavab verir. Allah subhantala sonra özü cavab verir. Ehtiyac yoxdur kiminsə cavabına. Çünki biri deyəcək, deyəm fikirləşim görün. Görün birdir, birdir. Biri deyəcək birdir, obusu deyəcək ikidir. Sayacaqlar, ədədlər tükənməyəcək. Lakin hər şeydən xəbərdar olan Allah deyəcək, Lə yəstəvun. Onların heç biri bir ola bilməz. Çünki ağıl sahibi, düşün. Gecə ilə gündüz bir ola bilərmi? İsti ilə soyuq bir olarmı? Körle gören bir olar mı? Vallahi olabilmez. Eğer bir olar değilse ağılla isteyirler. Özün haşme göstərsin. Ve bax ki, namaz kılanla kılmayan bir olar mı? İman edenle iman etmeyen bir olar mı? Şirk koşanla şirk koşmayan bir olar mı? Tevhid ehliyle müşrik bir olar mı? Yalnız Rabbim Allah'tır diyenle digər şeylərə ibadət edən bir olarmı? Vallahi olmayan. Allah subhanət Allah qiyamət gününün adlarından birinə də yevmül fasıl deyib. Ayrılıq günü deyib, ayrılacaq. Möminlərlə müşriklər ayrılacaq. Fasiqlərlə mücrimlər iki yol olacaq. Fəriqun fil cənnəti və fəriqun fil səir. Bir dəstə cənnətə, digər dəstə isə cəhənnəmə gedir. İki yoldan başqası olmayacaq. Seçim iki dənə demiş. Seçim ikidir. başka yolda olmayacaq. Çünkü möminlə fasıq bir deyil. Deməli dedi ki, ilk önce iman, sonra ise salih emel, Salih emeller vacibdir. Yalan iddialara qulaq atma. Kiminsə sözlerine dinleme. Cavan oğlansan deyir, get qocalanda namaz Allahu Ekber. Kimə zəmanət verildi ki, bozalında yaşayacaq? Dünyaya baxsınlar, vallahi. Əksər ölümlər zavallarda olur. Ümumi bax, kəndə bax. Nə qədər qoca var? Azdır. Yaşlı cəmat azdır. Çünki çoxsu cavan olur. Çünki bilmirsən, Allah subhantalanın ən böyük hikmətlərindən biri oldu ki, səndən ölümünün vaxtını gizlətdi. Yoxsa insanın nəfsi elədir ki, əgər bilsək ki, 40 yaşında öləcək, 40 yaşına bir dəqiqə qalmış tövbə eləyər. 40 yaşına bir dəqiqə qalmış, bir gün qalmış yox ha. Nəfsi elədir. Üsyana çağıracaq idi onu. Fasiqlərlə olacaq idi, günahkarlarla olacaq idi. Üsyan və tuğyan eləyəcək. Allah subhantala gizlətdi bu vaxtları. Onun üçün ki, hər bir zamanın sonuncu zamanın kim olsun? Hər bir namazın sonuncu namaz kimi olsun. Hər bir orucun sonuncu oruc kimi olsun. Hər bir səcdə sonuncu səcdə kimi olsun. Hər bir Allahdan danışmağın, Allaha çağırmağın sonuncu danışığın kimi olsun. Çünki vallahi bu nəfəsi verən Allah və onu kəsən də Allahın. Bilmirsən Hasan da eləcək ki, sonuncu nəfəsi ver. Çünki Allah subhanət Allah bir kəlmə deyəcək. Ölginən deyəcək. Vallahi yerlərdə və göydə nə varsa heç bir onun sözündən çıxmaz. Əmr etdisə, hökm dedisə, həmən olmalıdır. Onun üçün ibadətləri layiqincə elə. Sən vaxtının hasan gələcəyini bilmirsən. Salih əməllər elə. İma eləmək, salih əməl eləmək, Allah subhantala əsr surəsində bununla kifayətləndi mi? Bu surəni bilənlər bilir ki, kifayətlənmədi Allah subhanə. Sonra nə eləmək lazımdır? Ey Rəbbimiz, bildir bizə, göstər bizə. Vallahi ya Rəbbi, sən göstərməsən biz körük, sən bildirməsən biz zahilik. Sən göstərirsən, sən öyrədirsən. Allah öyrənir, Allah göstərir, Allah bildirir və istədiyini Allah hidayət edir. Sonra Allah subhanət hala buyurdu ki, وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ O kəslər nicata çatacaq. O kəslər hüsranda deyil ki, onlar dəvət edirlər, haqqı bir-birinə tövsiyə edirlər, özlərinin namazdan, səcdədən, ibadətdən, Allah yolunda malın xərcləməkdən, Allah yolunda göz yaşı axıdmaqdan aldığı ləzzətləri digərlərinə çatdırırlar. Deyirlər ki, vallahi, başın içkidən düşməsində heç bir xeyir və ləzzət yoxdur. Səcdələrdə düşməsində xeyirlər var və ləzzətlər var. Dizlərin kiminsə qarşısında bükülməsində izzət və hündürlük yoxdur. Rəzillik və alçaqlıq var. Lakin Allahın qarşısında dizin bükülməsində üstünlük var, izzət var və şərəf var. Şərəfli olarsan, izzətli olarsan, o zaman ki, Allahın sənə vermiş olduğu ən şərəfli bu başı, insanın bədənində olan ən şərəfli və ən üstün yeri harasıdır? Başıdır, üzüdür. Bu şərəfli başı ən şərəfli və ən üstün olanın qarşısında, təcdə olunmağa layiq olanın qarşısında alçaldatsa, kiminsə qarşısında yox. Aləmlərin Rəbbi olan Allahın qarşısında alçaldatsan ki, alçalma günündə qiyamət günündə, rəzil olma günündə Allah səni uzatsın. Səcdələrlə ucalacaqsan. Malla, dövlətlə kimsə ucalmayacaq. Çünki Allah subhanətələ mala, dövləti istədiyinə də verir, istəmədiyinə də. Baxırsan, zənginlər, kafirlər, xristiyanlar, yahudilər ən zənginlər olardı. Lakin bu o deməkdir ki, Allah subhanətələ onlara xeyr istəyib. Vallahi bu o demək deyil. Bu dünyada görürsən səni xeyrə çağırır. Əzan verir. Allah subhanət Allahın böyülüyünü bildirir. Allahu akbar deyir. Sənə bəyan eləyir. Allah subhanət Allahın varlığını bildirir. Var və böyükdür deyir. Ondan başqa nə varsa hamısı kiçikdir. Ondan başqa nə varsa hamısı rəzildir. Üstün olan, ağa olan, patşah olan yalnız Allahdır. Şahənşah Allahdır. Aləmlərin Rəbbi Allahdır. Yerlərin və göyün tək sahibi Allahdır. Bildirir bunu. Allahu Akbar. Əzanı eşidib də boşu-boşundan keçmə. Dinlə, qulağa, tətəbbür elə, təkrar elə. Sonra Allahı biləndən sonra bu rububiyyətdir. Birinci Allahı bilməlisən, varlığın, iman eləməlisən böyüklüyünə. Sonra Allah subhanət hala səni tohidə çağıracaq müəzzin deyəcək, nidası deyəcək, çağırışı deyəcək, minbərlərdən, minarələrdən, məscidlərdən, evlərdən, küçələrdən nə qədər ki, müsəlmanlar var, bu sözlər ucalacaq və deyiləcək. Bu sözlərə razı olmayanlar istəsə də istəməsə, Allah ucalacaq bu sözləri. Sonra deyəcək ki, əşhədu ən la iləhə illallah. Yəni, o tanıdığın, bildiyin, o böyük Allaha yalnız ibadət ona isə, ona ibadət əcmək. Çünki Rəb odur, ağa odur, ibadətə layiq odur, yaradan odursa, göydən yaxşı indirən odursa, yerdən bitkini bitirən odursa, canı verən və canı alan odursa, deməli, ibadətə layiqdir o. Sonra deyəcək ki sənə, bu la ilahə illallahla yanaşı, əgər səndə Muhammedur Rasulullah olmasa, uğra çatmayasın. Söyləyəcək ki, təkrar elə, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İman edinen Allah Resulünün elçiliğine, kulluğuna, Resulluğuna, risalətinə. Sonra sana diyecek ki, bunlara iman edin edinmi? Allahı getirdin mi gətirdinmi Dedin mi ki, ibadete layiq odur? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman mi? O zaman ne eləyəcəksən? Həyyə aləs salə. Gel cinə namaza əməldə göstər. Gəl göstər cinə. Allah subhanət Allah xaiş eləmir səndən. Əmr eləyir sənə. ne demeydi? Gel Gəl Buyur, yox, xaiş eləyirəm, gəl cinə, yox. Deyir, gəl, gəlməlisən. Çünki bunu sana ağa əmr Allah əmr Sonra deyir ki, sən namaz qılsın, bilirsənmi sənə nələr olacaq? Hayyə aləl fələ. Uğra minə cəfa çatacaqsan. Uğur qazanan sən olacaqsan. Sonra Allah subhanətələ deyir ki, bax, bunları edəndən sonra unutma, ha, müəzzin deyir. Şəriətdə bu, əzan. Sonra deyir ki, yenə də Allah var. Allah böyükdür. Sonra yenə də xatırladır, xatırlat, xatırlatma möminlərə fayda verir. Sonunda deyir ki, Lə iləhə illallah. Allahdan başqa ibadət olunmağa haqqı olan məbud yoxdur. Hak olan məbud da odur. Bunların heç biri boşu boşundan deyil. Və bunlara çağıracaqlar. Və təvasav bil haqq. Bildirəksən insanlara ki, namazdan aldığım ləzzəti gəlsən də, sələflər deyirlər ki, əgər patşahlar və varlılar, zənginlər, milyonları olanlar, bizlərin namazdan aldığımız ləzzətləri bilsəydilər, qılınclarla bizləri məscidlərdən çıxardıb özləri orada oturardılar. Lakin bilmirlər. Elə bilirlər ki, ləzzətlər, xeyirlər keçici ləzzətlərdədir. Ərhamukallah. Lakin bir şeirdə şair deyir ki, Lə xeyra fi ləzzətin min bə'dihən nəru özündən sonra cəhənnəm odunu vacib eləyən ləzzətdə xeyr ola bilməz. O ləzzət ki, özündən sonra cəhənnəm odunu gətirəcək, cəhənnəm əzabını gətirəcək. Bilginən ki, orada xeyr ola bilməz. Orada xeyr yoxdur. Orada xeyr olmayır. Çünki özündən sonra cəhənnəm odu gətirəcək. O ləzzətdə xeyirlər yoxdur. Görsən, insanın özünün özünü aldatmasıdır. Bəzi haram olunmuş ləzzətləri ifadə eləyir, özünü alladır. Allah bilsin, şəhərdə siqaret çəkənlər var. Deyirsən, niyə çəkirsən Allahın haram elədiyini? Deyir, bu əsəbləşəndə stresi qaldırır, əsəbləri sakitləşdirir. Vallahi iddia yalan iddiadır. Hamımız xəstələnmişik, əsəb xəstəsi də olub. Hansı aptekə gedəndə deyirsən ki, mənə əsəb dərmanı ver. Qabaqva kipaçkası geri satır, deyir gələk. Səhər axşam yeməkdən əvvəl istifadə eləyərsən, əsəblərə xeyirdir. Olub elə bir şey. Vallahi olmuyor. Yalan iddia. Yalan. İnsan elədiyi o səfə nə inir? Dəlil, özünə şey qazandırır bəraət qazanmır. Yalan bəraət. Heç şəxs Allah subhanətələ üsyana, asiliyə bəraət qazandırmasın. Əzanın nəyi var? Var? Yəni, burada yeşunlaşdılar Allahın izindən İnşallah işlardan sonra davam edir. Namazdan sonra ə, e, üç dəyəm. Yəni. namazın sonra davam edər Allah'ın izniyle mevzumuza. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala anihi ve sahbihi ecmaîn.